Видно ж, ваше обличчя пошить молодістю і здоров'ям. О, поляки чародії. Вони знають, як удосконалювати жіночу вроду. І ніби між іншим спитав нарада скінчилася щойно. Шеф у себе збирається їхати ми ну, на одну хвилину, не велів, у такому разі тільки на секунду, і вихопив з її шухляди зубчатий ключик. Професор Діброва виявився зовсім не таким яким його уявляв собі Андрій Ващенко. За столом сидів не похилий дідусь, а кремезний дідуган, високий, ставний, чуб, хоч і срібний, але по-молодечому буйний та кучерявий. І погляд сірих стальних очей пронизливий, молодецький, неквапно розглядав крізь лупу стос рентгенограм, не збираючись нікуди їхати. Дорогий шефе, сенсація вже з порога почав макуха. Вчора один мій товариш, інженер, узяв на заводі відоху, і що ви думаєте? Коротка пауза і невідпорний удар, цілий мішок отакенних щук. Стальні очі блиснули цікавістю. Де? Біля Ржищева. Я добре знаю це місце. Туди довго добиратися. З нашим флотом іде Андрія, щоб втягти його в бесіду у професора Голубе, катер на підводних крилах. І знов до діброви. Які у вас плани на неділю? Махнемо. Вчений зі світовим ім'ям за традицією предків почухав потилицю. Та чого ж можна б? Вирішено. Я виїду в суботу з ночівлею. До вашого прибуття потрійна юшка вже закипить. Правий берег, кілометрів п'ять, не доїжджаючи до Ржищева. Моторист знатиме. Сидір Потапович відклав лупу і потер руки. Що тільки щупаки? Бачили б ви їх. Ну, лящі водяться, та й якунців схопимо на спінінг. До речі, в мене завалялася пляшечка вірменського коньячку, а в мене плящина французького. Тільки от спінінг щось коверзує. Не проблема. Організуємо запасний. Загітували сірі очі ковзнули по незнайомій постаті. Лікар Ващенко, відрекомендував Макуха, мій давній приятель і великий друг Калиновської. Сталь професорових очей знову затепліла від цікавості. А, Вероніка Юзефівна і до Макухи, як її докторська, є цінні спостереження. Не тільки спостереження, втрутився Андрій Степанович але й теоретичні висновки і практичні пропозиції. А з нею, що не кажуть, вчинили по-свинськи. Брутальність ненароком вихопилася з вуст, але вже назад не завернеш, слово не горобець. Діброва й макуха ззирнулися, а Ващенко почервонів пробачте, я хотів сказати жорстоко. Ні, це нам слід би пробачитись перед старою, знову пірнув п'ятірнею в чуприну професор. Справді, вийшло якось чорт знаяк, Та іншого виходу не було, повірте. Могли ж ви забезпечити їй хоч би захист, а після того звільняти доктора наук? Але ж це кричуща несправедливість, може, й так. Проте зважте й наші мотиви. Калиновська, як учена, вичерпала себе до кінця. За зроблене нею спасибі, воно не пропаде, але тупцювати на місці ми не маємо права. Проблема, над якою вона працювала, першочергова і невідкладна. Ви згодні? Цілком. От бачите, нас обганяють інші інститути, бай деякі держави. Нам давно пора омолодити інститутський організм, не доводячи його до клінічної смерті. Ми займаємося цим за принципом краще пізно, ніж ніколи, хоч, можливо, допускаємося певних помилок. Що міг сказати на це Андрій Ващенко? Що перекваліфікація талановитого хірурга на сумнівного вченого безперечна помилка? По-перше, це було б вершиною безтактності щодо макухи. По-друге, хто його знає? У Петра при всіх його спекулятивних нахилах та варняканні є не тільки вправні руки, а й тямуща голова. Ось і зараз він Андрієві Баляндрасив одне а професорові дав правдиву оцінку праці Калиновської. Передайте Вероніці Юзефівні, резюмував Сидір Потапович, мій найсердечніший привіт. Порадьте їй не поривати зв'язки з інститутом. Хіба пенсіонери не люди? Він зайшовся геманським реготом і чимсь нагадав Андрієві оперного Тараса Бульбу. Після реготу довго відкашлювався і нарешті докінчив. Якщо ви її справжній друг, переконайте стару не гніватись. Гнів негативна емоція, яка дуже шкодить здоров'ю. Так, але її праця. Дисертацію Калиновської прочитають члени вченої ради, в тому числі і я. Якщо більшість погодиться з тією оцінкою, яку дав Петро Пилипович, ми опублікуємо її в наукових записках. Ще запитання є? Нема. Прес-конференцію оголошую закритою. Спасибі за увагу. Що скажеш? запитав Макуха, коли вони вийшли в коридор. Артист.